Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient organizuje ciklus predavanja pod nazivom Stazama Allahovog miljenika. miljenika miljenika, miljenika. Poštovani slušalci, eselamu alaikum. Dobrodošli na Tela SBM radija, nedelje veče, evo 20 sati, 6 minuta i vrijeme je za još jedno predavanje u ciklusu stazama Allahovog miljenika. Dakle, svake nedelje, ali i četvrtka od 20 sati, na talasima BM radija, eminentni predavači i birane teme. Večeras je sa nama magistar Elvedin Husein Bašić. Eselamu alaikum i dobro nam došli. Alaikum salam, rahmetullah. Tema je propis i odlike Kurban Bajrama.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 sličnog karaktera. A nakon toga obično odpočinjemo ove naše govore i podsjećanja na Allaha Đalešanuhu vjeru i njegovog poslanika Mohameda alaihi salatu wasalam sa podsjećanjem zašto je u stvari čovjek stvoren, zašto čovjek živi, Jer uzvišeni Allah Đalešanuhu kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ Džine i ljude stvorio sam samo da bi meni ibadet činili, kaže uzvišeni Allah Đalešanuhu. Ma halakne sema evel arda wa ma bejnehuma batila. Nismo nebo i zemlju i sve što je između njih stvorili bez cilja. Znači to ne može biti. Ovo stvaranje koje mi vidimo i koje ne vidimo ima svoj cilj, a to je da se veliča uzvišeni Allah Đelešanu, da se njemu i bade čini i da se prizna njemu svaka osobina i njegova specifičnost koju mi nazivamo Allahova jednoća, odnosno tevhid ili vahdanijet. Također uzvišeni Allah Đelešanu mu kaže فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Zar vi, o ljudi i džini, mislite da ste stvoreni bez cilja i uzalud i da se nama nećete vratiti? فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَنِكُ الْحَقُ Neka je uzvišen, uzvišen Allah, istinski vladar, kao da to jednostavno nije uopšte ne, ne priliči da se to pomisli o uzvišenom Allahu Đelešanhu da je stvorio e, ljude, džine i sve ovo oko nas bez ikakvog cilja. <clears throat> Pardon. Također Allah Đelešanu kaže e ja se bolim sanu en jutrake suda. Zar čovjek zaista misli da će biti prepušten sam sebi i ostavljen bez da mu niko naređuje i da mu niko zabranjuje. Naravno, Allahova mudrost je je bila u tome, odnosno ogleda se u tome da je ibadete koje je propisao svojim stvorenjima učinio različitim. Pa neki ibadeti su vezana, vezani za tijelo, a to je namaz. Jer imamo Allahovih stvorenja koji mogu uklanjati danas hiljadu rekata bez ikakvog problema, ali im je teško dati pola marke za sadaku ili zakat. S druge strane imamo ljude koji će platiti šta god treba. Hođarinu, za džamiju, za šehidsko obilježje, za bilo šta što se traži, on je prvi koji će platiti. Ali kad treba klanjati, kad treba pasti Allahu na sečtu, nigdje ga nema. S puškom ga ne možeš natjerati. Zato Allahova mudrost o i ogleda se u njegovom <clears throat> pardon, propisivanju badeta različitog karaktera. Pa imamo namaz gdje moramo sebe da natjeramo, da imamo snagu volje da padnemo Allahu na sečno. Zatim imamo zekat gdje trebamo da od sebe, od imetka kojeg volimo, damo. Imamo hađ gdje trebamo natjerati i sebe, a i dati Boga mi i metka dosta da bi se obavio hač. U te ibadete spada i kurban. Kurban o kojem mi večeras govorimo. Ali prije propisa koji su vezani za samo klanje i slično, moramo jedno znati, a to je da uzišeni Allah Đelešanuhu od nas, ljudi, vjernika, želi našu bogobojaznost, želi našu iskrenost i želi našu pokornost njegovim naredbama. <clears throat> Zato je uzvišeni Allah Đelešanu rekao wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Reci Muhammede Moj namaz موي يبردي odnosno kako neki kažu ovdje klanje kurbana ili obredi hađa i moja ži, moj cijeli život i moj, moja smrt pripadaju Allahu gospodaru svjetova. Također uzvišeni Allah Đelešanu je rekao Len je nala Allahe luhumuha wala dima'uha walakin je naluhu takva minkum. Do Allaha neće doći ni meso ni krv vaših kurbana nego će do Allaha doći vaša bogobojaznost, to jest, kako kaže ulema, vaša iskrenost. Mi smo u danima hađa, u prvih deset dana Zulhidžeta. To su odabrani dani. Odabrani dani za koje Allahu poslanik alaihi salatu wasalam je rekao kako bilježi imam Buhari, a hadis je prenio Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao ma min ayyam al amalu salihu fihin ahabbu ila Allahi minhu fi hadhihi al ayyam al ashr nema dana naime ni u jednom danu ni u jednim danima dobro djelo Allahu nije draže od dobrih dijela urađenih u ovih deset dana. Također imam Ed-Darimi od Abdullah ibn Abbasa prenio je slično predanje u kome stoji da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao ma min amelin ezkja inda Allahi azza wa wala a'damu ajran min khairin ja'maluhu fi ašri aladha nema dijela koje je čišće, ljepše, bolje niti sevapnije sa većom nagradom od dobrog dijela urađenog u ovih deset dana. Znači deset dana, prvih deset dana Zulhidžeta. I to je bio običaj ashaba radijallahu anhum, drugog Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kako prenosi Ebu Usmane Nehdi, <clears throat> koji je umro negdje e, na kraju prvog stoljeća Islama, da je jednom prilikom rekao da su da je dočekao ili zatekao sahabe kako vodi računa o tri desetine, naime o, o tri perioda po deset dana. Pa je rekao to su zadnjih deset dana Ramazana. Oni imaju posebnu vrijednost i on je zatekao drugove Allahovog poslanika kako vode posebnu brigu o tim danima i posebno u njima rade dobra djela. Zatim prvih deset dana Zulhidžeta, to su ovi dani u kojima smo mi, i zatim prvih deset dana Muharrema, mjeseca Muharrema. Naravno, oni su to radili ugledajući se na Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ono što posebno ističe ovaj dan, odnosno ove dane, to je ako Bog da sutrašnji dan, dan Arefate. O tom danu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao kako prenosi Abu Katade al-Ansari da je Allahu poslanik alejhi salatu ve selam upitan o važnosti dana Arefata. Naime, o njegovom postu, koliko je vrijedan taj post, pa je rekao yukeffiru senel senetel madije wa senetel qabila Da post na dan Arefata iskup je za grijehe počinjene za prošlu i za, najme godinu koja prolazi, prošla, i za iduću godinu. Znači, dvije godine malih grijeha, a to, kad kažemo malih, ne znači beznačajnih, to su mali grijesi u odnosu u odnosu na velike grije koji su uništavajući i propaštavajući za čovjeka, ali oni tekako je bitno da ih čovjek se riješi i da ih čovjek očisti. Znači, praštaju se grijesi za prošlu i za narednu godinu. Kad se kaže prošlu, misli se godinu koja, znači, teče još. Dana refata propisano je da se posti za sve koji nisu na refatu a oni koji su na refatu, za njih je propisano da ne poste kako bi mogli biti jaki i spremni za ibadet na tom danu. I to je veliki dan, dan kada je šetan i njegov, kada, kada su šetan i njegovi pomagači više nego ikada potlačeni, više nego ikada rastuženi i zbog toga treba iskoristiti tu Allahovu milost te Allahove dane i preporuka je svima nama da se posti. Nakon dana Refat dolazi prvi dan Bajrama. Dva Bajrama propisana u islamu dolazi nakon dva velika događaja veoma važna za muslimane. Prvi veliki događaj je Ramazan, i nakon njega dolazi Ramazanski bajram, a drugi veliki događaj je Hadž, nakon njega dolazi ovaj Hadžinski bajram ili kurban bajram kako ga nazivaju. Najbolje je za svakog muslimana da mu prvi dan Bajrama počne sa klanjanjem sabah namaza u džamiji. Ove godine sabah namaz a, klanja se i sa 6 sati ili oko 6 sati u većini džamija. Nakon toga lijepo bi bilo i dobro da čovjek ostane sjediti i slušati vas i učenje i sve to što se događa do Bajram namaza, a ako ima potrebu ili mora negdje izaći ili otići, onda može se i vratiti, pa se vratiti na Bajram namaz. Ali kažem, bolje mu je da ostane. Oni koji će klati kurban ne bi trebali ništa jesti dok se ne vrate sa bajram namaza i zakolju svoj kurban. To im je propisano. Neki naši ljudi to nazivaju post. Nije to post u onom smislu kao nego jednostavno propisano je da čovjek uh, za kurban bajram ne jede ništa ako će klat kurban, kažem, to je vezano za onoga koji hoće da kolje kurban. Onaj ko ne kolje kurban, on može da jede. Jer je propisano čovjeku koji će klati kurban da pojede dio svog kurbana kada ga zakolje. A o tome će biti govora nešto kasnije. Nakon toga klanja se bajram namaz i imami obično objasne kako se namaz klanja tako da s tim nema određenih problema. Hutba, također Bajramska hudba jako je bitna i preporučuje se čak što više mnogi obavezuju, posebno ovde kod nas, da se na hudbi mora ostati i da se mora sačekati da se završi. Također, nakon Bajrama, lijepo je i propisano da čovjek obiđe svoju rodbinu. Što se tiče obilaska roditelja, do, dobar dio uleme kaže da je njihov obilazak vađib, odnosno fars. A nakon toga, kad se obiđu roditelji, njih je prva obaveza obići, kad se obiđu roditelji, onda se obilazi bliža pa bliža rodbina, i prijatelji. <clears throat> Pardon, kod nas je uobičajeno nakon Bajram namaza odmah otići na mezarje. Možda bi bolje bilo da se prvo obiđu roditelji i oni koji je obaveza obići, a nakon toga otići na mezarje, jer to je ono što je e, propisano i što su radili muslimani u prvim generacijama i učenjacima. Nakon toga pristupa se klanju kurbana i napominjem, mnogi ljudi zbog klanja kurbana zanemare obilazak. Prvo obiđi koga trebaš obići, naročito roditelje, podlačim ponovo, a onda za koli kurban nije hića nikakva kurban zaklat, jer on se ovaj brzo zakolje i nema nikakvih problema u vezi sa tim. Lijepo je prije Bajrama, okupati se, namirisati se, obući najljepše što imamo, ako ne imamo novo, i krenuti jednim putem do, do džamije, a vratiti se drugim putem iz džamije prema kući. Lijepo je također i propisano čestitati Bajram. Nema posebnih riječi kojima se Bajram čestita nisu prenesena, osim dove da Allah primi i u Kabuli dobra dijela naša, posebno kurbane, i da se čestita a, kako je običajeno kod nas Bajram Šerif Mubarak Olsun ili nekim drugim riječima, ali u svakom slučaju čestitanje je propisano, lijepo i poželjno. Kurban prvi dan Bajrama, odnosno za cijeli Kurban Bajram, za nas ovdje, najvažniji, najvažnije dijelo i najvrednije dijelo koje možemo da uradimo jeste klanje Kurbana. Prenese, prenio je Ebu Davud, rahimahullah, od Abdullaha ibn Kurt, Kurta, ra, radijallahu anhu, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna adama al-ayyam indallahi ta'ala yawmun nahr najveći dan naj, najodabraniji dan najizvišeniji dan kod Allaha Đelešanuhu jeste kurban Bajram i kako kaže ulema kurban Bajram je bolji od Ramazanskog Bajrama jer je u njemu više dobrih dijela nego u Ramazanskom Bajramu također je preneseno Naime, od Abdullaha ibn Omara, kako bilježi imam Tirmizi u svom sunenu, da je poslanik Alehi Salatu Vesalam proboravio u Medini deset godina i za sve te godine klao je kurbane. A imam i Buhari i Muslim zabilježili su od Enesa radijallahu anhu koji je bio poslanikov sluga i znači on najbolje zna kakve je kurbane klao Allahu poslanik sallallahu alaihi veseleme preneseno je da je rekao poslanik alejhi salatu vesselam klao je za kurban dva dobra i rogata ovna. Naime, kad se kaže ovde dobra, misli se u Emlehajni, misli se da su bili prošarani crnom i bijelom bojom, ali malo više naginju na bijelu boju. U nekim predanjima se opisuje da, ih je, da je poslanik sallallahu alaihi sallam klao kurbane koji su e, imali na nogama iz, e, biljege i na čelu. Bijeli, a imali crne biljege. I tako. Znači, lijepo je na osnovu ovoga, vidjet ćemo kad budemo govorili o opisu kurbana, da kurban bude ovan, iako može i ovca po konsenzusu uleme, lijepo je da bude lijep za pogledat. Da kad ga čovjek vidi, vidi da je to nešto lijepo i da vrijedi i lijepo je da ima rogove iako može i ovan uh, sa manjim rogovima ako nisu oštećeni naravno kad vidjet ćemo kako ulema o tome govori međutim na osnovu tekstova i hadisa i postupaka Allahovog poslanika sallallahu alaihi selleme, naša ulema kaže sljedeći svaki kurban da bi bio ispravan mora ispuniti sljedeće uslove prvo mora imati određenu starosnu dobu Pa tako kažu, goveče ne smije biti mlađi od dvije godine. Bravče od jedne godine, osim ovca, kod dobrog dijela u leme može šest mjeseci, ali je bolje izbjeći, bolje ju je izbjeći ako postoji druga. Drugi je uslov je da kurban ne smije imati mahane koje čine taj kurban neispravnim zaklanja ako, ako postoje pri njemu. Te mahane se svrstavaju u četiri osnovne i generalne. Prvo, ne smije imati vidljive mahane u vidu i očima da bude čoravo ili slijepo potpuno. Ne smije biti hromavo, odnosno da ne može hodati ili na jednu nogu ili nikako. Ne smije biti bolesno u smislu da ga ta bolest sprečava da bude zajedno sa stadom. Ako je bolesno da ne može ići ili slabo, tada u tom slučaju ne može i ne smije biti toliko mršavo da ga to također izdvaja iz tada i da kad čovjek jednostavno hoće da, da kad ga vidi, riješio bi ga se i onako i onako. Takvo ne može da bude zakurban. Najbolje je birati što se tiče toga osrednje, a ako čovjek želi da da najbolje, to je još bolje. Treće mora biti izvršen ta ibadet, odnosno klanje kurbana na vrijeme. Šta to znači? To je vrijeme koje je propisano za klanje kurbana posle Bajram namaza do trećeg dana Bajrama. Prije, nam, prije Bajram namaza, ko bi zaklao, to bi, taj bi Kur'an bio neispravan i ne bi bio prihvatljiv, kao i posle, osim u jednom slučaju, a o tome ćemo govoriti nešto kasnije. Poslanik Alehi Salatu Veselam jednom prilikom krenuo je na Musallu, inače on je klanjao Bajrame na Musallija. Musalla to je mjesto van džami, veliko, ogromno, pripremljeno za te i takve namaze, namaz za kišu ili na Bajrame i tako dalje. I vidio je idući na namaz, na Bajram namaz, meso i krvi da su neki ljudi zaklali. Pitao šta je ovo? Rekli su mi to su kurbani koje smo zaklali. A on je rekao nema kurbana prije namaza, ko je to uradio neka ponovo zakolje zbog toga je vrijeme jako bitno dalje sljedeći uslov da bi kurban bio ispravan i dobar i uredan i kod Allaha ako Bog da uz dobar nijet prihvaćen mora biti ispravno zaklano a ispravno klanje podrazumijeva sljedeće prvo onaj koji kolje mora biti musliman ili sljedbeni knjige, jevrej ili kršćanin. Znači čovjek koji za sebe tvrdi da je da nije musliman ili da je ateista ili ne znam nija šta, ne može klati kurban. Čak ni kao zamjenik mora biti musliman. Drugo, alatka kojom se kolje mora biti čista. To kod nas nije problem, obično to budu noževi, međutim, mora biti naoštrena kako kaže Allahu poslanik alejhi salatu ve selam wal yuhid ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu kada koljete hayvanče znači sjedno za kurban ili za jelo naoštrite nož i odmorite hajvana koje koljete znači oštrim nožem tako što ga nećete patit odmorit ćete ga će mu biti lakša smrt dalje da bi klanje bilo ispravno mora se izvršiti tako da će se presjeći dvije vene i dušnik šila aorte glavne moraju se presjeći iako Olema kaže ako bi presjeko jednu aortu bilo bi ispravno međutim dvije se presjeku tako da smrt bude lakša I nije propisano hajvana mučiti, stiskati ga, pritiskati ga. Naprotiv, dovoljno je uhvatiti ga za rog, ako je ovan, uhvatiti ga za rog, oboriti ga prema kibli na nadana i povući oštro, ako je nož oštar, i pusti ga. Kaže Ulema, o, ovaj, kada kurban, odnosno hajvanče koje je zaklano, oteže nogama i slično, to je Allahova mudrost da se krv koja se nalazi u venama izbaci. Treba ga pustiti da izbaci su krv, jer mi se tada bolje, ljepše i zdravije. Napomena. Čuo sam da neki ljudi uzimaju pištolj i ubijaju goveče, kad kolju teško im je goveče zaklat, pa oni njega pištoljem ili uh, još što je još gore, neki ga macolom ili sihirom nečim udare u glavu, pa ga obore, pa ga tako, to je mučenje, to nije dozvoljeno. To je mučenje hajvana i kurban može biti neispravan. Ako hajvan umre prije nanošenja noža, kurban je neispravan i meso to goveče govečeta nije halal. Goveče se obori, postoje način, ljudi koji znaju, obori se i prikolje se također zakoljom se, odnosno mu se dvije vene glavne i pusti se tako da izdahne. Dalje, nije dozvoljeno početi guliti kožu dok se potpuno hajvan ne smiri. Dok potpuno ne izađe krv, smiri se, prebrzo guljenje kože može dovesti do toga da, da hajvan osjeti to i da još ima u njemu života. Ne, to nije dozvoljeno. Kad zakoliš, posti da krvo teče, da potpuno hajvan se smiri, znači da se uvjeriš da nema života u njemu i tek onda pristupiti guljenju i ostalom šta sve ide. Dalje, da bi klanje bilo ispravno, mora se reći Bismillahi. Ne treba govoriti Bismillah Rahman Rahim, iako bio bi i bilo bi klanje ispravno i da se kaže ar-Rahim ali ono što je preneseno od naših poslanika sa sedam prilikom klanja hajvana za kurban a i mimo kurbana jeste da se kaže bismillahi to je vađib i dodaje se Allahu akbar to je mustahab znači onaj koji kolje i to kaže ulema ne smije proći dugo vremena od izgovora bismillah i do, između klanja hajvančeta kad kreneš da kolješ, prije nego što naneseš, naneseš nož na vrat, kažeš Bismillahi Allahu Akbar. To je ono što je propisano, ništa više i ništa manje. Minimum od toga, kaže Ulema, je da kažeš Bismillah. Ako zaboraviš Allahu Akbar, ureduje. redu je. Međutim, ako namjerno je čovjek izostavi Bismillu, klanje nije ispravno i nije uredu. Prema tome, kaže se Bismillahi Allahu Akbar. Dalje, što se tiče samo kurbana nakon klanja, dijeli se obi, obi, običaje kod nas na tri dijela. Dio se ostavlja sebi, trećina, dio se daje, odnosno druga trećina daje se u sadaku, a treća trećina daje se u poklone razlika između sadake i poklona je ta što sadaka ide siromasima, a pokloni idu i bogatima i prijateljima, da se podijeli radost tog dana i slično. Jer kako ćemo vidjeti, naš poslanik Alihi Salatu Vasalam je rekao, e jamu tešrik, e jamu eklinu šurb, tri dana Bajrama nakon prvog dana su dani jela i pića. Znači kad se ljudi vesele, kad je malo bolje i ljepše, više se može i pojesti tako je i propisano kako je poslanik alaihi salatu wasalam rekao. Međutim, ima li kakve prepreke da čovjek kaže ja ću sebi ostaviti malo, a sve ću podijeliti u sadaku? Nema problema. Znači, ta trećina nije strogo naređena. Možeš cijelu ovcu ostavi sebi dio malo, pojedi, peku jedno, dvije. Ostalo sve daju sadaku, nije problem ili pola daju sadaku, ali kažem, kod nas je uobičajeno da se podijeli na tri trećine. Kažem, lijepo je da bude ovan, ali može i ovca, kao što je lijepo da bude i vo, a može i krava. Također, što ima veće rogove, to je bolje. Ne zbog toga što neki ljudi smatraju da će ih njihov kurban voditi preko sirat čuprije pa da ima veće rogove, to je izmišljen hadis u vezi sa tim i nema predanja nikakvog u vezi sa tim, nego zato što je tako poslanik sa loselem birao svoje kurbane. Dva rogata ovna kako je prenio Enes radi Allahu anu. Dalje, lijepo je da kurban bude što ljepši i u boji i u samom izgledu. Znači kad ga vidiš da kažeš e ovo je dobar, dobra ovca ili dobar oven ili dobra krava ili dob i tako dalje. Dalje kaže ulema lijepo je također da čovjek sam zakolje svoj kurban. To je lijepo. Međutim dozvoljeno je i da neko drugi to učini za njega. Treba napomenuti da bismilu i tekbir izgovara onaj ko kolje, a ne onaj za koga se kolje. Znači, ako je neko za, našao zamjenu za njega, ne može on, ni naviko, ni naučio, ne zna i tako dalje, nema smetnje da nađe zamjenu, ali mora ispunjavati uslove koje smo rekli, mora biti musliman ili kitabija. A onda nakon toga, ovaj koji kolje treba da kaže Bismillah i Allahu Ekber. Dalje kaže Ulema, bolje je što je kurban veći. Deva zaklana za kurban je bolja od krave krava je bolja od ovce i tako dalje. Znači, <clears throat> to je ono što je bolje, a u svakom tom, u svemu tome što se kolje krava ili ovca ili i slično, bolje je ono što je vrednije i što ima veću cijenu. Što kurban ima veću cijenu, što je bolji i što je vredniji, to je naravno bolje. Kad se zakolje, propisano je da čovjek pojede nešto od svoga kurbana i porodica za koju se kolje. Kaže uzvišeni Allah Đelešanu u fakulu minha pojedite dio tog mesa. Naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme na oprosnom hađu zaklao 63 deve. Za svaku godinu života po jednu i naredio je da se od svake deve otkine komad stavi u čorbu, odnosno u veliko jedno, jedno, jedan lonac, da se to skuha i to je jeo i pio čorbu od toga. Da bi ispoštovao tu naredbu, fekulu jedite od svojih kurbana, znači pojedite taj dio. To je mustehab, lijepo i trebalo bi to ispoštovati. E, nastavljamo dalje sa govorom o kurbanu vrijeme nas sustiže. Što se tiče samo kurbana kao i badeta, mi iz njega učimo sljedeće lekcije. Prvo je da na taj način mi potvrđujemo svoje robovanje Allahu Đelešanuhu i potvrđujemo Allahovu mudrost u stvaranju, a to je da je čovjeku kao biću potčinjeno sve na zemlji. Sve što je stvoreno na zemlji stvoreno je da bi služilo čovjeku, čovjekovoj srci i na taj način čovjek pokazuje da je zahvalan Allahu Đelešanuhu i da je shvatio svoju ulogu u ovom životu. Zatim, na taj način mi se povodimo za našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem jer je on svake godine klao kurban. Treće, oživljavamo sunnet Ibrahima alejhi selam koji je ovaj u ovom momentu utemeljio u principu Kurban i njegov poznati događaj kojim nas Allah Đelešanu uči šta znači vjerovati u Allaha Đelešanu i biti pokoran njemu. Inače Ibrahim a.s. u Lema naziva učiteljem vjere u Allaha Đelešanu. Dalje, na taj način mi pokazujemo uh, svoju odanost Allahu Đelešanu i pokornost njemu. Šta je sa onima koji ne mogu da zakolju kurban, nemaju materijalnih mogućnosti? Za njih, kažemo, kao utjehu, sljedeći hadis. Prenio je Ebu Davud u svom sunenu, kao i Tirmizi u svom sunenu, sa hadisom, odnosno sa lancem prenosilaca koji je dobar, od Džabira radijallahu anhu da je rekao šehittu ma Rasulillahi sallallahu alaihi ve sellem el adha bil musalla felemma قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده Prisustovao sam jednom bajramu, kurban bajramu sa Allahovim poslanikom na Musalli. Pa kada je završio hutbu, sišao je s mimbera, doveden je jedan ovan, <coughs> pardon, Pa ga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zaklao svojom rukom i rekao je: Bismillahi wallahu akbar. Hada anni wa an man lam yudhi min ummati. Bismillah wallahu akbar. To se izgovara kad se kolje. Ovo je od mene, znači ovaj kurban, i za sve one od mog ummeta koji ne mogu zaklati. Kaže u lema do kijametskog dana ko ne može zaklati kurban, ne ima mogućnosti, zaklao je Allah poslanik sallallahu alaihi ve selleme za njega. Napominjemo još jednom, svi hadisi Ovi hadisi koje smo naveli dovoljno govore o vrijednosti kurbana. Međutim, svi hadisi koji govore o vrijednosti kurbana da se za svaku dlaku dobija toliko i toliko sevapa, da će rogovi kurbana nositi čovjeka preko sina čupre i tako dalje, su izmišljeni hadisi jako slabi i ne mogu poslužiti kao osnova za to. Dalje, ostaje nam još da kažemo, da napomenimo vrijednost zadnja tri dana, odnosno vrijednosti posle prvog dana imamo još tri dana Bajrama. Za ta tri dana poslanik alaihi salatu wasalam je rekao kako bilježi ima muslim u svom sahihu ajamu tešrik, ajamu eklinu, šurbinu, dikri, lah, zavodjal. Tri dana Bajrama su, naime, posle prvog, dani jela, pića i spominj, spominjanje Allaha Đelešanu. To, na to spominjanje Allaha Đelešanu, Allaha Đelešanu je spomenuo čak i u, aludirao u Kur'anu, rekavši vedkurullahe fi ejami ma'dudat. Allah spominjite u tačno određenim danima, bez razilaženja među mufesirima, komentatorima Kur'ana, misli se na tri dana tešrika, to su tri dana bajrama posle prvog, a misli se i odnosi se na tekbir i tešrik, to jest tekbir iza namaza koji se uči sa imamima nakon svakog namaza uči se tekbiri a ako čovjek klanja sam pojedinačno propisano je također da uči te tekbire kod kući. Posle ovog svega imamo, vidim i nekoliko pitanja, ostaje nam još da napomenimo. Čovjekov život ide brzo. Sve prolazi. A čovjek treba da koristi ove trenutke i ovakve dane kakve je Allah Đališanuhu poklonio ovom ummetu, kao što su ovih deset dana. I dijela u tim danima su bolja. Treba to iskoristiti. Ne treba život provoditi uzalud bez ikakva cilja i bez ikakva hajra i da čovjek dočeka neke godine zrelog svoga doba ni tamo ni tvamo nit na ahiret ima kud ništa nije pripremio nazad ne može dane niko nije vratio i to je jedna tuga i zato Allah Đelešanu je kaže ja hasrate na ibad o tugo znači koja je to tuga za robove Ma etihim rasulillahi kanu bih yastehzi'un. Kad godim dođe Boži poslanik, oni se s tim smijavaju. Govorim biće sudnji dan, govorim radite dobra djela, pripremite se za te dane. A oni uporno svoje pa svoje i još se smijavaju sa tim. Ne treba čovjek dozvoliti da bude od onih za koje poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao on je metani magbunun fihi makathirun minan nas. Dvije blagodati mnogo ljudi ne zna iskoristiti as-sihatu wal farag to je zdravlje i slobodno vrijeme dok ga još ima. Prema tome, <clears throat> ja molim uzvišenog Allaha Đelešanu da naše ibadete primi, da nas učini od onih koji rade ono što je najljepše i slušaju ono što je najbolje i neka je salavat i salam na Allahovog poslanika i minjenika i ja vam svima želim ugodne, lijepe, sretne e, bajdamske dane koji dolaze da Allah Đelešanu primi naše kurbane i da nas e, poživi u tom Bajramu kako je najljepše i najbolje u krugu naših porodica, prijatelja i nama dragih ljudi. Wallahu alam, sallallahu ala nebina Muhammedu, alaihi wasallam.